Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն է խոսափողի մոտ հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը։ 34 տարի առաջ փետրվարին մեկնարկեց Արցախյան շարժման ակտիվ փուլը, Ավանդույթի համաձայն փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում կայացած առաջին հանրահավաքի օրը այստեղ հավաքում են շարժման ակտիվիստները։ Դիտակետի այս թողարկումը ձևաչափով տարբերվում է մյուսներից եւ ձայնագրվել է հենց հրապարակում։ հաղորդման մասնակիցների արվեստագետ Յուրի Հովանիսյանի նախկին падգամավորներ Աշոտ Սարգսյանի եւ Կամո Բարսեղյանի, ինչպես նաեւ նախկին նախարար Սերգեյ Շավլեզյանի հետ զրույցը սկսեցինք պատմական վերհուշից։ Դա ազգային ազատագրական շարժման փայլուն դրսևորումներից մեկն էր ընդհանրապես պատմության մեջ ոչ միայն հայ ժողովրդի պատմության մեջ մենք կարողացանք ձևավորել մի սերունդ, որը չի պատկերացնում իրեն ապրելով որևէ այլ տեղ ու մենք դաստիարակել ենք սերունդ, որը իր ապրելու երկիրը, որպեսզի սեփական երկիր է պատկերացնում։ Դա երևի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն է։ Դա բնական բան էր, այդ ամբողջ շատ իրական խորթային տարիներին ստացված բան է։ Արցախի խնդիրը, որ անօրեն ձևով լուծվել էր նախքին խորհրդային իշխանությունների ուրեմն Ստալինի կամքով անընդհատ Արցախը 20 տարին մեկ կալենդարն է 20 օրացային 20 տարին մեկ ապստամություն էր բարձրացնում փորձելով լուծել Հայաստանի հետ միավորման խնդիրը։ Այդ տարիներին, երբ որ Ռուսաստանում արդեն սկսվեց ավելի ավելի շուտ խորթային տարիներին սկսվեց խորթային միության փլուզումը դա համընկավ։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ավելի խորամանկորեն բզբզեցին այդ հարցը, ակտիվացրեցին, որը եւ հիմքանցած է փլուզմանը, խորթային միության փլուզմանը։ Ուրեմն ասեի, որ դա մեծ ողջորությամբ հայ ժողովրդի Արցախյան հատվածը ընդունեց մեծ ողջորությամբ, քանի որ նաև բավականին մեծ ներուժ էր անբարվել կուտակվեր այստեղ։ Ես կասեի նաև գիտակից, ուրեմն հայնասիրական նախև առաջ ունեինք համապատասխան ղեկավարներ, այդ ոգով դասիրակվածներ, ու նաև ժողովուրդը բավականին պատրաստված էին, ու մի համուր ձևով այդ շարժումը այդպես ամբոստության բանով սկսվեց այստեղ։ Եվ դա ծայր տվեց այդ սկիզբ դրեց նաև Հայաստանի ազատագրման, այսպես ասած, սուվերեն ինքնուրույն պետության հռչակելու այդ գործընթացին։ Ուրեմն այդ տարբերություն այսօր, որ մենք հիմա գտնվում ենք ինչ որ մի շրջափուլում, որը որ ոնց որ թե պատմությունը կրկնվեց, սկսեցի որ ամբողջ մեր ներուժը մենք տվել էինք այդ պատերազմին ու մենք նաև հասանք մեր նպատակին, որտեղ միակամ էինք, որովհետև տոգորված էինք հայրենասիրական ոգով, որովհետև մեզ Հայաստան, մեր Հայաստաններ կան ճում, մեր ուրեմն իղձերի, այսպես ասած, ցանկությունների, մեր երազանքների Հայաստանը մեզ կանչում էր իր գիրք ընդունելու, մեզ թվում էր այդպես ու այդպես մեզ ողջերությամբ երանդով սկսեցինք այդ շարժումը։ Ժամանակվա հոգեբանությունը այսօրվա հոգեբանությանը ցավոք սրտի համեմատելի չէ։ Ժամանակ նո ավելի энտուզիազմով էինք, ավելի համարձակ ու էներգիչն էինք, կայտար։ Այսօր ցավոք սրտի ղեկավարության թե հայաստանյան թե Ղարաբաղյան իմ անձնական կարծիքով մեղքով մեր ժողովուրդը հայտնվել է հոգեբանական կարելի ասել հուսալքման մեջ ժամանակ շարժում շարժում աստորեն ստորագրահավաքից հետո առաջին անգամ մեր ժողովուրդը դուրս եկավ իրական քարտը հայտելու միասնական ձևով։ Այդ 3-4 տարին դժվար օրերել են եղել, լավ օրերել են եղել։ Ապրելով ու այսօր հայեմատելով ձեր ասած 3-4 տարվա առաջվա հետ մեր ժողովրդի հոգեբանության մեջ ցավոք սրտի հսկայական անկճվածություն է ստեղծվել Մինչև այդ շարժման գագաթնակետին հասնել այդ փուլը մենք ունեցել ենք ընդհատակյա կազմակերպություն եւ կոնդենսատորների գործանում բացի դրանից է Ստեփանակերտում տարբեր ազգայնական խմբեր հավաքվել էինք այն ժամանակ ստացել Արցախական միությունը ձեր 1986 թվականի ապրիլին Հիմա երբ արդեն ստորագրահավաքները սկսել ենք, այդ ժամանակ սկզբնական շրջանում սովորական թղթերի վրա ստորագրում էին Դրանից հետո Հայաստանից մեզ ուղարկեցին հատուկ ձևաթղթեր եւ այդ ձևաթղթերի վրա սկսեցինք նորմալ ստորագրությունների հավաքը կազմակերպել։ Եվ 87 թվականին արդեն բոլոր հիմնարկ ձեռնարկություններում հիմնականում կազմակերպել էին համապատասխան ժողովներ եւ դիմել Հայաստանի գերագույն խորհրդին ժամանակ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության եւ Ադրբեջանի եւ սովետական միության գերագույն որ Ադրբեջանի կազմից հանեն եւ միացին Հայաստանի կազմ, երբ արդեն դուրս եկանք, դա առաջին փուլն էր եւ բոլորը միակ կարծիք էինք այդ ժամանակ համերաշխությունը իրոք որ կատարյալ էր, բոլորը մեկը մյուսին հարգում եւ լսում էինք։ Հետո դրանից բանը երբ արդեն 20-ին տեղի ունեցավ հայտնի նիստը, մարտ խորհրդի 20-րդ միանալ Հայաստանին, արդեն դա կարելի ասել։ Դրանից հետո դժբախտաբար մենք դրվեցինք նաև ինչպես որ ասում են հեղափոխական ռոմանտիզմին, հաշվի առնելով Գորբաչովի ծնված օրը, մենք արդեն ցույցեր ընդհատեցինք եւ այդ բահին հենց մենք նպաստեցինք, որ մեր հակառակորդները դիրքավորվեն, ինչպես ասում են, այնուհետև այդ ԳԿՉՊ-ի բանը որ եղավ, այստեղ անգամ մեր համախոհները, հայրենակիցներից որոշները ուրախացան, որ վերջապես հետադարձ է կատարվելու եւ այդ ամեն ինչ հնչակետավոր ասած իրահունի մեջ է մտնելու եւ դրանից հետո արդեն պատերազմական գործողությունների բանը եւ արդեն շարժումը, ինչպես ասում եմ, միացումը հենց ընդհատվեց եւ 91 թվականի շրջադարձը որ կատարվել է դա կարելի ասել մեր ազգային ողբերգության սկիզբն է դրվել քանի որ ես Երևանում եմ այդ տարիներին ուրեմն ամեն ինչ սկսում էր օպերայի հրապարակում то есть այնտեղ դարել էր մի ուղեղային կենտրոն որտեղ որ արագ ինֆորմացիա մտնում էր, մշակում էր, դուրս էր գալիս։ Շատ հետաքրքիր բան։ Ես ինքս անձամբ նկատել եմ, ինքս մասնակցել եմ այդ ցույցերին եւ այլ եւ այլ։ ու պատկերացրեք մեր գիտակցությունը կամած կամած աճեց վերածեց արդեն զինված բանի հակամարտության ասինքն մենք հասանք այդ գաղափարին որ սա ուրեմն օրենքի ուժով Ռուսաստանը կամ Ադրբեջանը չէին համաձայնվի դրան ու մենք ակտիվորեն սկսեցինք ձեռնամուխ եղենք որպեսզի ուրեմն այդ խնդիրը առաջ տանենք։ Ուրեմն առաջի հենց բան այդ հասունացման բանը սկսում էր այդ օպերայից։ Իհարկե, նախքան այդ ես ոչ առանց անթակույց պարտության կամ ինչ որ ոչ թե գովեստի բանաժանելու համար ներգրավված է մի հատ հայրենասիրական խմբի մեջ, որին ղեկավարում էր Վարագ Արաքելյանը երջանկահի շտակ վերջին մոհեկան, այսպես ասած, հայրենասիրական ակադեմիկոս լեզվաբան բարբարագետ Վարագ Արաքելյանը ու մենք փորձում էինք ստեղ ինչ որ կոնտակտներ ստեղծել, այդ շարժումը տեղափոխել այստեղ։ Մի երկու անհաջող փորձից հետո, որը ես ինձ էր հազարարված, ես համապատասխան մարդ չգտա, այն ժամանակ Գևորգովյան իշխանությունը բավականին ակտիվ էր ու մարդիկ վախենում էին։ Ասում են դու չես պատկերացնում, թե ինչ ա կատարվում, ինչի վերջ վերջո կամա կամա տարբեր բաներով այդ խնդիրը հասունացավ ու արդեն բանը թեվակողել էր նաև այդ գաղափարը ստեղ ուրեմն առաջի этаպը էդ էր որ հարկավոր է շարժումը լայն թափ տան Արցախն այսօր ապրում է իր պատմության դժվարագույն փուլերից մեկը բնական է որ զրույցի ընթացքում հնչեց հարցադրում շարժման ընթացքում սխալների եւ բաց թողումների մասին։ Մեր վերադաս մարմիններին սխալ ընտրություններ են կատարել։ Չեն կընտրել այնպիսի մարդկանց, որ ազգային հոգեբանությամբ իրենց գործողությունները կազմակերպեն, այլ ցուցանիշ, ցուցանիշ, ցուցանիշ։ Եթե գործը գաղափարապես ապահովված չէ, ցուցանիշները զրո են Մեկ երկրորդ մեր ուսումնական ծրագրերը երեխան Ժան-Ժակ Ռուսոյի մեկը ասում է երեխաս լավ չէ էլի դաստիարակվում ինչ անեմ որ կարգի բերեմ ասմականի տարեկան է թե 10 թե 10 տարի ուշացել ես ասինքն երեխայի դաստիարակությունը սկսվում է ծնված օրվանից ու մեր դպրոցական եւ ծրագրերը հայրենասիրության գաղափարը ցուցադրական էր, ոչ թե արմատական։ Այսինքն մեր կրթական ծրագրերը մենք սխալ ենք դրել։ Մեր Ղարաբաղցու մեջ հայրենասիրությունը արյան է, դե, արյան մեջ է։ Սակայն մեր ռազմական գործողություններում մենք մենակ հետևել ենք ռուսական բանակը ռուսական մոդելին ըստ ինձ այդ հարցում մենք զլացել ենք եթե մենք մեր բանակը ոչ մենակ ռուսական մոդելով, այլ նաև այլ մոդելների առավել կողմեր ներմուծեինք եւ զինատեսակները ապահովեինք Թուրքում շուննա որ այսօրվա այս վիճակը լիներ մի հայ զինվորը 20 հատ թուրք զինվոր արժի իր օգետ երտվածքով ամեն ինչով այնպես որ մենք սխալներ ցավոք սրտի շատ ենք թույլ տվել, որ սխալներից մեկն էլ այն է եղել, որ մարդկանց հոգեբանության մեջ ճոխ ապրելն ենք դարձրել բան գագաթնակետ ճոխ ապրելը պիտի ուժեղ սահման ունենաս որ քո ճոխ ապրոստը տապահովված լինի եթե ուժեղ սահման չունենաս ուժեղ բանակ չունենաս քո ճոխությունը օգուտ չի Առաջին սխալը հենց սկսվել է 91 թվականի մարտի 17-ին, երբ արդեն այն ժամանակ սովետական խորհրդային միությունում ընդհանուր հանրակրվե էր անցնում սովետական միությունը մնա թե քայքայվի բնական է ադրբեջանը կողմ է եղել հայաստանը դեմ եղել եւ դրան զուգահեռ ստեփանակերտի կոշկի ֆաբրիկայում տեղի ունեցել մարսխորհրդի կարծես թե ընդհատված նիստի շարունակություն դրա մասին շատ քչերը գիտեն կամ գիտեն կամ չեն բարձրաձայնում ուրեմն այդտեղ որոշում է ընդունվել բայց մինչև վերջ չի հաջողվել էլի ընդունեն ստեղծել ինքնավարապետություն ադրբեջանի կազմ եւ դրան կողմ է եղել կարելի ասել այդ շարժման այն ժամանակ առաջնորդների բացարձակ մեծամասնություն որ լինի անդամ բան ինքնավարապետություն ադրբեջանի կազմ եւ դրանից հետո երբ նայում ենք ժամանակագրությունը ադրբեջանի գործողություններին ենք մենք ավելի շատ հակազդել ոչ թե ծրագրային ինչ որ բան ենք կատարել Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը ընդունում է պետական անկախության մասին հռչակագիր 91 թվականի օգոստոսի 30-ին։ Հանկարծ մերոնք կտրականապես շրջում են բունտ ճանապարից, միացման գաղափարից եւ հրճակում են սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակ անկախ պետություն։ Դա եղել է հենց եւ ողբերգություն եւ շրջան եւ ամենակոպիտ սխալը։ Եվ այդ սխալի արդյունքները ոչ միայն հիմա, ոչ միայն այս պահ մենք պատանում ենք մեզ վրա։ Գիտեք ինչ, այդ այնքան խորն է այդ այդ բանը այդ հատվածը, այդ գաղափարական այդ հասունացման հատվածը խորն է։ Ու նաև ինչ որտեղ բնական է այդպես պատելն է։ Վերջ վերջո մենք գտնվում ենք պրովինցիալ, մեր երկիրը պրովինցիալ երկիր էր, մայրաքաղաքի համեմատ, եւ մեր ամբողջ բանը այդ պրովինցիալ գաղափարախոսության բանով էր գնում։ Դոյս մենք լայն քաղաքագիտական բան չունեինք, որպեսզի մեզ ավելին ցույց տային, ավելին մենք ցկտեինք։ Մենք հաղթանակը տարանք, բայց չկարողացանք օգտվենք։ Մենք իշխանություն ձևավորեցինք, բայց մենք իշխանությունից հեռու ենք կիլոմետրերով պետականության զգացում եմ մենք բոլորս ազգովին մենք չունենք անընդհատ ես որ Երևանում բզգում եի որ մենք չունենք պետական ծրագիր եւ շատ շատերն ասեն չունենք ազգային ծրագիր չունենք իսկ ամենից մեծ այսօրադրությամբ ամենից մեծ ուրեմն խնդիրը պետականության խնդիրն էր որ այսօր բացառապես մենք չունենք ոչ Հայաստանում ոչ այստեղ չկա։ Այդ գաղափարը մեռած է մեր մոտ։ Հավաքի մասնակիցների շարքերն ամեն տարի նոսրանում են, սակայն այդ մարդկանց մեջ արկա է լավատեսություն եւ հավատ, որ մի օր իրագործվելու է շարժման հիմնական նպատակը։ Հիմնական խնդիրները իհարկե դա պետականության, պետության ամրացումն է, երկրում արդարության մտնոլորտի համատարած ձևավորումը եւ ապագայի հանդեպ հասարակության մեջ դրական տեսլականի ներշնչումը դուք ունեք լավատեսություն ապագայի նկատմամբ։ Իհարկե, ես ունեմ տեսլական, որտեվ որպես քրիստոնյա հայ կարևորագույն երեք սկզբունքով իմ ես առաջնորդվում հավատ, հույս եւ սեր։ Այդ երամիասնությունը առանց մեկի ճիշտ է, այդտեղ ասում եմ, որ սերն է կարևոր։ Հիմա ես գտնում եմ, եթե մեր այս պայդրությամբ Արցախի հանրապետությունում, եթե մենք մեկը մյուսի նկատմամբ սիրով վերաբերվենք եւ անպայման հավատ ունենանք մեր հաղթանակի հանդեպ, որ իրոք հաղթանակ ենք տանելու եւ հույսը երբեք չկորցնենք։ Ես համոզված եմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Ես միշտ ասել եմ, լավատեսությունը ինչ որտեղ հենց այնպես ի վերուստ է տրվում մարդուն Եվ երկրորդն էլ նաև ինչքան որ հասկանում եմ ես քաղաքականությունից, աշխարհ քաղաքականությունից միշտ ասել են որ մախաթը գիտեք, չէ՞ ինչ բանը, մախաթը պարկե մեկ դարձնել չի լինի։ Արցախի խնդիրը նման է մախաթի, որ մի տեղից ցակած դուրս է գալու։ Նամանավանդ այս օրոնից է աշխարհը ստեղծվել, որ դարել է կենտրոն Արցախյան խնդիրը, նաև Հայաստանի խնդիրը։ Աշխարհակահականության կենտրոնում անգած, արևելք, արևմուտք այդ հակամարտության կենտրոնում։ Ու նաև ես կասեմ հաստատ մի բան, որ ամբողջ աշխարհը, չհաշված ամբողջատիրական Ռուսաստանը քաղաքակրթվել է բավականին եւ մարդկային դեմոկրատական, ոնց ասեմ, այդ գաղափարները արդեն գլուխ են բարձրացնում եւ դա արդեն մախատի նման թաքցնել չի լինի։ Ու այսօր նաև այդ խնդիրն ադրված օրակարգում, որը մեզ օգուտ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ արեմցյան երկրները, թվում նաև Ամերիկան, քաջ ճանաչելով նաև մեր սփյուռքին չի թույլ տա եւ նաեւ գործուն քայլեր կանի եւ նաեւ անում է որ เป զի այս նեղ վիճակից անօրենությունը, որը այսօր սպես թափվում է թուրք բանը ադրբեջանական այդ տանդեմի նաև ռուսական տանդեմի այդ համագործակցությունից, որ เป զի չթողեն, որ เป զի իրանք իշխեն, իրանք հաղթանակը տոնեն։ Ես մեծ հավատ ունեմ դրան։ Եվ մենք պարզապես դեգերում ենք, մենք սպասում ենք, որ ուրիշն անի։ Մենք ինքներս չենք կարող ինքնակազմակերպվել դեռ այդ թվում է թե այսօր հավաքվում ենք եւ այլ եւ այլ, բայց ասեմ, որ այսօր 88 թիվը չէ, այսօր մենք չունենք այդ ներուժը, մենք пассив դիտորդի կարգավիճակում ենք, տեսնենք ինչպես է լուծում եւ կարծում եմ, որ լուծումը կլինի շատ շուտով Ինչպես եք նայում ապագային, ունեք լավատեսություն, որ մենք ի վիճակի ենք հաղթարել այսօրվա մարտահրավերները եւ հասնել շարժմամբ առաջադրված մեր նպատակին։ Անպայման, առանց կասկածելու։ Մենք նման դժվար պահեր մեր ժողովուրդը ել է ունեցել, բայց հաղթահարել ենք, մանավանդ Ղարաբաղցիներս։ Այսօր ճիշտ է, դժվար է, բայց դժվարություն նրա համար է, որ հաղթահարենք։ Ես համոզված եմ, որ եւ կհաղթահարենք եւ լավորի էլ կհասնենք։ Անպայման։ Դիտակետի հերթական թողարկում մոտեցավ ավարտին։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագրի մասնակցում էին արվեստագետ Յուրի Հովանիսյանը, նախկին падգամավորներ Աշոտ Սարգսյանը եւ Կամո Բարսեղյանը, ինչպես նաեւ նախկին նախարար Սերգեյ Շավերդյանը։ Միշտ նոր հանդիպում եթերում։